Very beautiful word that we uh, get this liturgy, this Mass. Өнөөдрийн үгийн ёслоор маш гайхамшигтай сайхан сургаал өгсөйг бид нэр сонслоо. And this uh, reading of the Gospel was uh, pronounced by Jesus at the Last Supper before he had to suffer or and before he died. Өнөөдрийн бидний айлтлаар сонсон эдгээр үгсийг Иесус Христос зовс шаналж нас урсгийнхаа урд орой хамгийн сүүлчийн зоогийг ариун дагалдагч нартайгаа барьж байхдаа хэлж байсан үгс юм аа. The disciples, the apostles, uh, they are always uh, famous for not understanding the words of Jesus. Иесусийн дагалдагч нар нь түүнийг одоо дагалдаж явдаг байсан бүх хүмүүс нь тухайн үед Иесусийн хэлж байсан одоо үгийг ойлгодгүй байснараа нэлээд одоо алдартай. But the words of Jesus are the gifts that he had to leave to his disciples and his uh, apostles. Very simple. Simply said by saying, Love one another. Есүсийн өөрийн дагалдагч дорн болон ариун дагалдагч нартаа хилж байсан эдгээр үгс нь үнэндээ биелэг бөгөөд бас ойлгоход маш амархан энгийн бие бинийгээ хайрлцгаа гэсэн сургаал үг байдаг. So that's the greatest commandment, the greatest gift that Jesus had to leave to his disciples. You should love one another as you love yourselves. Тэгвэл Есүсийн өөрийн дагалдагч нартай үлдээсэн биелэг бөгөөд хамгийн амархан 10 тушаалуудын нэг болох та бүхэн өөрийгөө хайрладаг шигэ бусдыгаа хайрл гэсэн энэ сургаал үнэхээр нандин сургаал юм аа. But of course before that there is a greater commandment. The commandment that Jesus has given to his disciples is you should love your father in heaven with all your heart, with all your mind, with all your strength. Мөн э, Иесус Христийн энхүү одоо ариун бошгоос илүү чухал энээс дээр гарах нэгэн бошгийг өөрийн дагалдагч нартаа тунгалсан нь юу вэ гэвэл та бүхэн өөрийн эцгийг өөрийн бүх зүрх сэтгэл оюун санаагаараа хайрлах гэсэн сургаал байдаг. So the love your neighbor as yourself is just a part and parcel of that greater commandment. Тэгвэл э, нөхрийгөө юм уу хөршөө өөрийн адил хайрлаа гэдэг энэ хүү сургаал маань сая хэлсэн тэр агуу сургаал агуу одоо э, бушиг хуулийн э, нэг хэсэг юм аа. Simply said by Jesus. But the disciples were still on haze. They don't know yet what that really means. That's why Jesus had to undergo the suffering and death to show them what he really wants to mean when he said, Love your neighbor as yourself. А бусдыг өөрийнхөө өөрийнхөө айдл хайрлаа гэсэн маш энгийнээр хэлсэн маш одоо энгийн энхүү Иесусийн сургаал нь сургаалыг одоо хүмүүст ойлгуулахын тулд Иесус өөрөө зов шинэлэн нас борж энэ бүх өөрийнхөө золиослыг өөрөө бүх хайр болж чадна бусдыг төлөө өөрийг золиослж чадна гэдгийг өөрийн амьдралаараа харуулсан. And how did Jesus say? Jesus said, Love your neighbor as yourself, as I have loved you. That is the catchword. As I have loved you. За би та нарыг тэгвэл Иесус хэлсэн мэн би та нарыг хайрладгийн адил та бүхэн бусдыг одоо хайрлаарай гэж. And it was only after the resurrection, after the suffering and death of Jesus, that the disciples started to realize and to understand that to love needs sacrifice. За тэгвэл Иесус Христ зов шаналж, насурч, цовдлогдож, ахин амьслын дараагаар Иесусийн ариун дагалдагч нь тэр хүнийг бусдыг хайрлах гэдэг ямар их золиослол золиослол шаарддаг юм бэ гэдгийг бол түүнийг насурсныхан дараа ойлгосон байна. This morning, I was looking out of the window of the Catholic Church Mission Center, as I usually do early in the morning. And then I see grandfather or parents bringing their children for the sun to have the children to have fresh air and the sun. This morning, I observed А Өнөөдөр өглөө би босоод өөрийнхөө өрөөний цонхоор харсан. Ер нь би бол өглөө босоод дандаа цонхоороо хардаг тийм заншилтай. Тэгээ хараад юу одоо гудамнаас олж харсан бэ гэвэл хүүхдээ тэрсэн одоо өвөө ч юм уу аав байгааг харсан. Хүүхдээ нар салхинд одоо агаарт гаргаж байгаа эцгийг. There were around 5 parents who were having their children very nice children on their lap or on their hands. They were kissing the children. За тэгээд хүүхдээ нар салхинд гаргаж байгаа эцэгчүүд маань тав байсан гэж байна. Э, тэгээд хүүхдээ үнсээ төхөөрдөд их сайхан гайхамшигтай хүүхдүүд харагдаж байсан. I said, "Wow. They loved her children." Би хараад энэ эцэгхийн хайр үнэхээр хүүхдүүдэд хайрладаг юм байна гэд э, гайхсан. And afterwards I said, "You have to love their children this because they are very cute." They are very pretty, they are very beautiful. Хүүхдүүдэнд маш царайлаг хөөрхөн учраас тэд нэр хүүхдүүдтэй хайртай байгаа гэж бодсон. But after some reflection, I said, Yes, they are also having sacrifice by bringing out very early in the morning the children. Uh, they should have slept. It's Sunday today. They should have slept longer. But they took the time, sacrifice, to bring out these children to have sun and fresh air. Тэгэд энэ бүхнийг хараад одоо надад юу гэж бэрхсүүлэл бодогдсон бэ гэвэл хүүхдээ нар сэлхэнд гаргаж байгаа эдгээр эцэг минь хүүхдүүдтэй хайртай уулзраас өөрсдийн хэмжээнд одоо золиосл гаргаж байна. Магадгүй ням гарын ухраас тэд нар илүү их унтмаар байсан байж магадгүй. Тэд нар заавал өглөөрт босоод хүүхдээ нар сэлхэнд гараад гадаа байж их шаардлагагүй боловч хүүхдүүдтэй хайртай учраас тэрхүү золиослыг өөрсдөндөө гаргасан. a lesson that we learn. It's not on who the person is that we show really love. It's not on the clothes that they are wearing. It's not on the groups that they are attached to. It's not on the house that they have that you, you love the persons. No. За тэгвэл эндээс бидэнд суралцах хичээл одоо сургамж маань юу юм бэ гэвэл аливаа нэгэн хүнийг бид нар хайрлахдаа гадаад үзмжнээс нь болоод эсвэл тэр хүнд байгаа нэр алдар хүндээс нь болоод эсвэл тэр хүнд байгаа өмч хөрөнгөнөөс нь болоод эсвэл тэр хүнд байгаа эрхчлэлээс нь болоод бид нар хайрладаггүй юм а гэдэг. Another story. Not story, but observation that I have. At the mission center when you get out of the door of the mission center every day, you see children. They are being brought by their parents to the Rainbow Center. These children are the handicapped children. За бас нэг өөрийнхөө одоо ажиглалтыг та бүхэндээ хуваалцъя. Юу гэвэл өнөөдөр одоо CCM гээд манай байшингийн одоо захиргааны байшингийн үүдээр гарангууд өглөө болгон юу хардаг вэ гэвэл хажууд байгаа солонго төвд өөрийнхөө одоо хүүхдүүдийг хүргэж ирж байгаа эцэг эхчүүдийг олж шаардгаа. Тэдгээр хүүхдүүд маань одоо хөгжлийн бэрхшээлтэй онцлох юм бэрхшээлтэй хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүд байдаг. I really admire the grandparents or the parents even fathers uh, who are bringing their children to the Rainbow Center every day. За ингээд өдөр болгон хүүхдүүдээ тэр дөвд авчирч өгч байгаа аав эцэг эхчүүд өвөө эмээ гэр бүлийнхнийг нь хараад би надад үнэхээр одоо хүндэтгэх бишрэх сэтгэл төрдөг. And the more I admire also the teachers who are taking care of these children for the whole day. Аа тэгээ тэр хүүхдүүдийг өдөржин одоо асарж хамгаалж сургаж байдаг багш нар илүү их одоо бас бишрэх сэтгэл төрдөг. Do you realize how much sacrifice from these parents or these teachers is going to these children? Тэгэхээр эдгээр одоо онцлог хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн төлөө энэ эцэг эхчүүд нь тэгээд одоо багш нар нь хичнээн их одоо золиослол гаргадгийг та нар одоо бодож үзсэн үү? These children are not the most lovable because of their uh, well, because of their lack, their physical inabilities or capa- uh, handicap. they are not, they are not the most loved. You cannot say that they are loved by the parents because they are beautiful or like this. Yeah, but they take their time to show that they really care and love their children. Тэгэхээр эдгээр хүүхдүүдийг маань одоо эцэг хэн гой сайхан хөөрхөн учраас хайрлдаг гэж мэдээж шинэлж чадахгүй. Учир нь эдгээр хүүхдүүд үнэхээр хайр халамж онцгой хэрэгтэй. Хөгжлийн бэрхшээлтэй ийм хүүхдүүд байдаг. Гэсэн хэдий ч эцэг хэн бол тэднийг онцгой ихээр хайрладаг. So these two examples of loving, showing love to the children because they are nice, they are beautiful, and these children because they needed the help and they have to be cared for. Тэгэхээр эдгээр хоёр жишээл тухайлбал дахин давтаа хэлье хүүхдүүдээ одоо хайрладаг учраас тийм сайхан хөөрхөн хүүхдүүд учраас тэднийг нар салхинд гаргаж одоо тэднийг хайрлж байгаа сэтгэлээ илэрхийлж байгаа эцэгчүүд түншлэн өөрсөнд нь онцгой их одоо хайр халамж асаргаа суулгаа хэрэгтэй байгаа тэдгээр хөшлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдэд өөрөөсдийн одоо онцгой хайрыг зориулж байгаа эцэгчүүд The second one is what maybe Jesus is meaning. That to show love for somebody or to show love for one another is an agape. Agape means unconditional love. You have no conditions. I love you because you are beautiful, you are handsome. No. I love you because of who you are. No matter who you are, I love you. Тэгэхээр энэ 2 дугаар саяын 2 дугаар жишээ маань энэ бүхнийг харж э, харуулж байна. Иесус бид нарыг хэн байлаа ч гэсэн ямар хүн байлаа ч гэсэн тэрнээс үн шалтгаалan бид нарыг ямар нэгэн болцолгүйгээр нөхцөлгүйгээр одоо хайрладаг. Түүнтэй адилхан тэр эцэг эхчүүд өөрсдийн хүүхдийг хинж байлаа гэсэн хайрлж чадж байна. We are bad. But Jesus keeps loving us, or God keeps loving us. We do mistakes, we do all kinds of not so pleasant things. But God, Jesus or the Trinity still love us. Бидний хувьд ч ихсэн адилхан. Бид нар бол э, бас алдаа дутагдал гардаг, гаргадаг. Бид нар бас заримдаа буруу зүйл хийдэг. Гэсэн хэдий ч Иесус биднийг өргөлж хайрлж байдаг. Тэр хизээж биднийг хайрлахаа зогсоож байгаагүй, зогсоодогчгүй. No matter how sinful we are, my dear brothers and sisters, my dear children, no matter how sinful we are, God's forgiving love is always there. Тэр хайр дахам дүүснараа бид нар хичнээн их гим нүгэлтэй байлаа ч гэсэн Бурхны инэрэнгүй хайр өргөлж байдаг юм шүү. There's no condition. Түүнд ямар нэгэн одоо болцол байдаггүй. So during this Eucharist, we have to thank God, we have to thank Jesus for his love for us. Тэгвэл энэ мисаны үеэр бидэнд хайраа өгсөн эзэндээ талархаж мөргөцгөө. Let us, in other words, be happy that uh, Jesus has given us this commandment because that transcends that makes us Christ like when we do that. And we don't love only the people who are around us, we also show our love for others whom we haven't seen before. That's why we have uh, to pray for people who are suffering, who are uh, in the uh, crisscross of gunfires in the war torn areas, and all kinds of people. That's why we Christians or followers of Christ are all united. That's how we show for our love for one another. The love that transcends, that transcends boundaries, geographical boundaries. The love that transcends all differences, all colors, all, all races. Бусдыг өөршгөө хайрлаа гэсэн энэхүү гайхамшиг сайхан Тэнгэр бурхны хуулийг бушгийг бидэнд хайрлсан Иесус Христтэй бид нар талархах учиртай. Тийм учраас үн хайрыг бид нар одоо эргэн тойрон байгаа хүмүүстэй, гэр бүлийнхэндээ түншлэн бидний мэдгүй байгаа бүх хүмүүстэй энэ хайрыг үзүүлж харуулах ёстой. Гэтэ энэ хайр бол ямар нэгэн болцолгүй, ямар нэгэн хил хязгааргүй, ямар нэгэн хүмүүсийг арьс өнгөөр ялгарлахгүй энэ дээр үл тулгуурсан ийм болцолгүй хайр байгаасаа. Our Holy Father asks us each and every one of us to love one another also. Because that is the signature. The signature of being a Christian is to love God with all our heart, with all our strength, with all our mind, and to love our neighbor as ourselves and as Jesus loves us. These are three important things in that signature of being a Christian. За тэгвэл э, бидний гэгээ эцэг Паплон маань биднийг бүх хүмүүсийг ялангуяа ядуу хүмүүсийг хайрлж өршөөх тэдэнд одоо уучлалттай энэрэнгүй хандахад биднийг одоо сургаж байдгаа. Тэгээд бид нэр Иесусийн э, энэ одоо гурван чухал э, хайрын үндсэн сургаал болсон юуны өмнө Тэнгэр бурхан аав эцэг Тэнгэр бурхан эцгээгээ өөрийн зүрх сэтгэл санаа бодол бүх зүйлээрээ хайрлах түншлэн одоо хөршөө өөр шиг адилхан хайрлах тэгээд Иесус биднийг хайрлж байгаа шиг бусад хүмүүсийг хайрлах гэсэн энэхүү сургаал сургаалыг өөрсдөө амьдралдаа хэрэгжүүлж чадах юм бол энэ христч хүм байхын одоо агуу утга учир үүнд оршиж байгаа юм аа. You'd be happy when you are attending Mass. There are many who don't attend Mass. There are many who will never attend Mass, those who don't know Christ yet. But we are happy because through the Holy Eucharist, we are poured out with the grace of God because of that love of Christ for us, that love of God for us, we are partakers of the grace of God's love while we attend the Holy Eucharist. Өнөөдөр Иесус Христийг мэддэггүй энэ миса мөргөлд одоо оролцдоггүй хизээж оролцохгүй магадгүй тийм улсууд зөндөө байдаг. Бас оролцох байсан боловч хүрэлцэж ирээгүй хүмүүс байдаг. Харин өнөөдөр энэ миса мөргөл Багтаа талархлын ёслолд оролцож байгаа бидний хувьд бид нар бол азтай хүмүүс юм аа. Учир нь юу вэ гэвэл бид нар Иесус Христийн тэр хайр байдаг гэдгийг мэддэг. Тэр хайр байдгийг бид нар хуваалцах ёстой гэдгийг мэддэг. Бид нар бас өөрсдөө болцолгүйгээр түүгээр хайрлуулдаг гэдэг мэддэг учраас үүнд оролцож оролцож байгаараа бид нар өөрсдийгөө азтай гэж одоо хэлж болох юм аа. So may that grace of the Eucharist always be with you whenever you go out of the Mass. That the grace of the Eucharist, the grace of forgiveness, the grace of communion, sharing, because of this, we are blessed. Магтаал тодорхлын ёсолд оролцсноороо бид нэр Тэнгэр Бурхны хайр хөшгийг хүртэж байна. Тэнгэр Бурхны хайр хөшгийг хүрснээрээ бид нэр эндээс гараад бусад хүмүүстэй бас Тэнгэр Бурхны хайр хөшгийг одоо хуваалцах учиртай. Тийм учраас бид нэр Тэнгэр Бурхнаар өрөөгцсөн хүмүүс юм аа. Don't be tired hearing the word of God because that's the word of life whenever you are in the Eucharist and try to participate always especially uh, in the sharing of the body and blood of Christ. Тэнгэр бурхны үгийг сонсохоос та бүхэн бүү залхуурч бүү одоо залхаарай. Та нар магтаал даргалын мөргөлд оролцсноро Тэнгэр бурхны үгийг сонсож бас түүний энэ магтаал даргалын үеэр э, Тэнгэр бурхны ариун зоог дарсыг одоо хүртэх юм эрхтэй байдаг. Тийм болохоор илүү их одоо магтаал даргалын залбирдаа илүү их оролцож байгаарэ гэж та хүсэх байна. Above all, let us thank God юу юунаас илүү Тэнгэр бурхандаа талархацгаа. God bless you. Тэнгэр бурхан та бүхнийг ивэх болтугай.